dragi moj hrvatski brate Petre Vulću, dragi moj suradniče Mirko Biliću i bitni hrvatski skupe. Blagoslovljen budi Bog što vas danas pod očinskim okriljem našeg dragog hraluke prcele mogu pozdraviti u ovome drevnom dominikanskom samostanu povijesnoga Splita. Dragi Fraluka, od svega ti srca hvala što već desetljećima riječju i djelom svjedočiš kako se uvijek i posvuda treba boriti za vječnu Hrvatsku. tebi moja Marija, moj anđele čuvaru, mi primohenita, to jest moje prvorođenče, od svega ti srca čestitam što prvi puta dolaziš u posjetu lijepoj našoj, da izabranim riječima iz puno ponosa ovome dičnom skupu predstaviš mene, svoga 90-godišnjega oca. dobro došla u našu lijepu Hrvatsku. Welcome to our beautiful Croatia. Vama, predraga Hrvatska, braćo i sestre, radosno kličem, dobro nam došli na predstavljanje vrhunskog povijesnog dijela sluga domovine o mukotrpnom životu i velikim dijelima Vjekoslava Maksa Luburića. Generala Drinjanina. Sve vas odreda sada lijepo molim da pomno slušate moje jedinstveno svjedočenje o tome junaku i velikom hrvatskom narodnom mučeniku danas na Svetkovnom svetom i, pape Ivana Pavla, drugoga velikoga. Svi smo svjedoci predugih lavina džavolski laži koje zakleti neprijatelji hrvatskog naroda šire protiv revolucionarnog ratnika generala Luburića i protiv svih ustaša. On i svi oni bez razlike uvijek bijahu Bogu vjerni i za dom spremni. Pred ravni 77 godina oni su svojim mladim životima branili svaki pejdan nezavisne države Hrvatske. Branili se je proti hemenim saveznicima i protiv najvećih silama svijeta koje bijaho čuvarice zločinačke Jugoslavije. Max Luburić i drugi ustaše sustavno su rušili tu hrvatoždernu Altaju, jer su bili vjerni svom uzvišenom zavjetu ostaviti budućim hrvatskim nanehtajima dugu, široku i slobodnu državu Hrvatsku. U duhu tih pobjeda 15. svibnja 1945. Hrvatska vojska se na Blajburškom polju predaje Englezina. Ti trgovci ljudskih života, kako je general Luburić prorački predviđao, Hrvatsku vojsku mjesta u će Jugoslaviji na klaonicu. Klanin je zapovjedao te na dosto mjesta nadgledao jedan od najvećih zločinaca protiv čovjetnosti, Josip Broz Tito. Pod hvatom Klaonica Tito je za punih 45 godina osigurao život toj najgoroj državi na svijetu. Povlačenje prema Austriji je general Luburić. On se dalje od celja povlačio nije, jer nije vjerovao Englezima koji su uvijek bili vjerni čuvari Jugoslavije već na sastavku glavnog ustaškog sana od 30. travnja i 1. svibnja 1945. on je jasno i glasno po glavniku rekao da će i plezi hrvatske ratne zarobljenike izručiti Jugoslaviji. Predviđajući tragičnu sudbinu hrvatskih časnika i vojnika general Luburić je poglavniku zadao riječ da će se on povratiti u hrvatske šume i u njima pružati otpor srbo-komunističkoj Jugoslaviji. Prekaljeni ratnik Luburić doslovno je održao zadanu riječ i više od tri godine vodio je gerilski rat protiv zakletim neprijateljima nezavisne države Hrvatske. Rasplet međunarodne politike konačno ga je prisilio da zaustavi gerilsko ratovanje. Zato 8. listopada 1948. pješice prelazi francusko-španjolsku granicu i u Španjolskoj opet prihvaća zapovjedništvo nad hrvatskim narodnim otporom. U tome razdoblju svog azila u Španjolskoj general Lubrić je bio pristno čuvan od glasovitog španjolskog franjevca Padre Miguel Oltre. Ovaj glasoviti Frata bio je uski prijatelj generala Franka, pa je kao takav štitio Luburića i Hrvatski narodni otpor, koji je bio pod njegovim vodstvom. U zlatnom razdoblju Hrvatskog narodnog otpora usred godine 1960. Prvi put u Valenciji se susrećem sa generalom Lubrićem i zavolje ga kao najinteligentnijega ustašnog dočekao me u autobusnom kolodvoru. I tu na licu mjesta posadoh njegov sljedenik. Ostao zapanjen njegovom inteligencijom. Njega je frapirala moja dinamičnost s kojom tada postavih temelje odbora za istraživanje blajburiške tragedije o toj našoj akciji on će kasnije napisati besmrtne riječi. Hrvatska vojska je u Blajburgu zaustavljena, a Ivan Prcela njihovu borbu nastavlja. Sredinom lipnja 1960 putovao sa zapadnom Evropom i od vodeći Hrvata podršku tražio odboru za istraživanje Blajboroške tragedije. Od nijednoga vođe, osim od generala Luburića, nisam bio potpomognut. Doktor Juraj Krtjević u Londonu nije obećao dati podršku, ali kasnije je u hrvatskom glasu po meni lupao jer nisam bio na blajvoršom polju i ne dorastao sam zapisati o Blajburškoj tragediji. Doktor Stjepan Hefer, predsjednik Hrvatskog oslobodlačkog pokreta, na svome posjetu Klivlandu svojim sljedbenicima je preporučivao da se čuvaju Ivana Prcele jer je ubijao hrvatske žrtve o kojima sada piše. Lakrdija nad lakrdijama Taj citat. I drugi hrvatski vođe. Po glavi su me lupali kao nedorasla. za pisanje u najvećoj tragediji čitave hrvatske povijesti. Početkom svibnja 1970. jedna hrvatska trojka čak je iz petnih žila nastojala zaustaviti tiskanje mojega životnog dijela Operation Slaughterhouse hvat klaonica. General Vidar Luburić visoko se uzdigao na te samozvane veličine, pa je sve do svoje nasilne smrti bezbrojnim lecima i pismima svojim sljedbenicima širom svijeta preporučivao da me pomognu o mojemu sustavnom pisanju o Blajburškoj tragediji. U veljači 1963 on je ostavio najveći dokaz te svoje podrške, napisavši mi dugo pismo o povlačenju Hrvatske vojske prema Austriji. Doktor Vlado Vladić, pisac povijesnog dijela sluga domovine, ima hrvatski izvornik toga dugoga i povijesnoga pisma. To je pismo srč trećega poglavlja u mojoj knjizi Hrvatski holokaust ili potvat plavonica. U ljetu Oprostite, molim vas. Sve je dobro. Sve je dobro. U ljetu 1963. To pismo me je potaklo da provedem dva puna mjeseca ljetnih ferija u kući generala Lubrića u gradu Karkahente kod Valencije gdje je on u Drina presu razvijao pravi psihološki rat protiv srbo-komunističke Jugoslavije. On i ja imali smo duge razgovore o tome psihološkom ratu. Zahvaljujući tome boravku kod vidovitog hrvatskog generala u Karkahenteu sam upoznao svoju životnu odabranicu Ameliju Cjelomir. U subotu 26. prosinca 1963. general Lubric me je otpratio iz svoje kuće na sveto vjenčanje i bio mi kum prečudotvornom majkom Božjom de Agva Svivas, zaštitnicom toga pitomoga grada. Dok sam sa svojom Amelijom imao trotjedni medeni mjesec u hotelu na Cidalu Madridu, gdje je i general Luborić redovito odsjedao moj kov na stol posjeti, doneš mi tek izašlu knjigu na španjolskom, La tragedija de Blajburg. U njoj po prvi put doznado da postoje tri odbora za istraživanje Blajburške tragedije u Klivlandu, u Rimu i u Buenos Airesu. Ali hrvatskoj javnosti već tri godine bio je poznat odbor toga imena samo u Clevelandu. Moj kun taj detalj nije uopće zapazio, ali taj detalj mene nije mogao izbjeći. Jer kroz prohujale tri godine predvodio sam Blajborski odbor i već iz stava izdavač urednik bio dvije knjiga koje napisao na hrvatskom satnik Josip Hecimović, a ja sam im preveo na engleski. Prva od tih je izašla 1961. a druga potpuna izašla je godine 1962. u New Yorku. Nakon moje ženitbe i mojega povraka u Cleveland, sa svojim kumom sam razvio bogatu korespondenciju. Dobar dio te korespondencije bio povezan s pripremanjem njegova trećega poglavlja o povlačenju Hrvatske vojske prema Austriji. Moj suradnik dr. Stanko Guldesku za američku četalačku publiku u mnogo čemu je editirao njegov originalni opis povlačenja Hrvatske vojske prema Austriji, pa smo konačno od generala Luburića primili 16 njegovih uvjeta koje moramo ispuniti prije nego nam on dade svoju privolu da editirano poglavlje prihvati kao svoje. Doktor Guldesku i ja smo te njegove uvjete potpuno puno ispunili i na veliku gospu 1967. general Luborić je editirano poglavlje priznao svojim i predano ga potpisao u svojoj kući u Karkahendu. Toga ljeta i 1967 moja supruga i ja sa dvoje naše prve djece proveli smo ljetne ferije u kući moje podice na lijepome šetalištu pa se odelo Martires 5 u gradiću Karkahenteu. Na tome prekrasnom šetalištu moj kum nam se često pridružio ali samo jedan primjer meni je sve do danas ostao duboko u srce usađen. U svome naručaju on je držao mojega četveromjesečnog sičića Josipa i zaželio, mi, zaželio mu da jednoga dana postane hrvatski general ili kardinal katoličke crkve. moj Josip nije poslao ni jedno ni drugo, ali on je uspješan američki poduzetnik. Dični hrvatski zbore, mojega jedinca sina Izrela čovjeka od 51 godinu, ovdje ne vidite, ali vidite njegovu seku, Mariju Prcela Jackson. I nju ste upravo čuli kako me je s puno ponosa vama predstavila i poslije ljeta 1967. bio sam s generalom Luburićem usko povezan. Zbog toga sam bio na nišanu hrvatskih neprijatelja. Protiv mene se je na velike grbjelo čak i sa strane mnogi uglednih Hrvata. Od mene su oni, od su oni usmeno i pismeno zahtijevali da u svoje životno djelo ne unosim analizu generala Luburića. Takav zahtjev mi je postavljao čak i doktor Krunoslav Draganović zbog njegova zahtjeva i moji najužniji suradnici su bili zato da u knjigu Operation Slaughterhouse Potvak Plavonica ne unosim analizu generala Luburića ne 4. rujna 1967. ta grmljavina iznenada presade jer Draganović bi od udbe ugrabljen i odveden u Titovu Jugoslaviju. Tih sudbonosnih dana Draganović je svrskane glave završio čak u bolnici ovoga grada ispod Marijana tada inicijativu uze u svoje ruke i odluči da, da povlačenje Hrvatske vojske prema Austriji napisano od generala Luburića mora bezuvjetno ući u moje životno djelo. Zbog te moje odluke general Luburić je malo odahnuo. Još više je odahnuo kad smo zauzimanjem doktora Stanka Buldeskova za moje monumentalno djelo našli izdavalačku kuću Dorens Publishing Company u Filadelfiji. Da moj drago potpuno od te brige odakle na veliki petak 1969. sam vlastoročno napisao jedno dugo pismo informiravši ga da sam za tiskanje knjige potpisao ugovor sa Dorancem u Filadelfiji. To značajno pismo on primio nije jer ga je u nedjelju 20. travnja 1969. Ilija Stanić otrovao metalno šipkom u ga smrtno dotukao i odvukao ga pod krevet u kojem sam ja u ljetu 1963. puna dva mjeseca spavao. Eto, general Luburić, sluga domovine, u hrvatskom bunkeru u Kakaentevu, tom užasnom svrću, ovozemni život je dovršio. Neka je njemu to vječna slava. A mi u njegovo ime i za dobro domovine Hrvatske budimo i ostanimo uvijek Bogu vjerni i za dobro